Sura 20. Taha. Taha. Objavljena u Meki. 135 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Taha. Taha. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ jahša. Već da bude pouka onome koji se boji. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visokih الرحمن على العرش استوى milostivi koji upravlja svemirom svim. Lahu ma fi samavati wa ma fi l'ardi wa ma wa ma tahta thara. Njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Ako se ti glasno moliš, pa on zna i šta drugom tajnu rekneš i što samo pomisliš. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله drugog boga osim njega nema najljepša imena ima وهل اتاك حديث موسى A da li je do tebe doprla vijest o Musavu? إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى Kada je vatru ugledao, pa čeljadi svojoj rekao, ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti, ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati. فلما أتاها نودي يا موسى A kad do nje dođe, nekoga zovnu, o Musa, إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى ja sam uistinu gospodar tvoj, izuj zato obuću svoju, ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Ja sam u istinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Čas oživljenja će sigurno doći. Od svakog ga tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj, onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. وما تلك بيمينك يا موسى A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى Ovo je moj štab, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi za druge potrebe. قال القها يا موسى Baci ga, o Musa, reče on. فألقاها فإذا هي حية تسعى I باتسي كادون baci, kad on, قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى uzmi je i ne boj se, reče on, mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. I eto, znamenje drugo, لنريك من اياتنا الكبرى da ti pokažemo neka od naših velikih čuda. اذهب الى فرعون انه طغى Idi faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio. قال رب اشرح لي صدري Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja ويسر لي امري i olakšaj zadatak moj. واحلل عقدة من لساني Odriješi uzao sa jezika moga, jefkahu qawli Da bi razumjeli govor moj. li waziran min ahli. I podaj mi za pomoćnika iz porodice moje. Haruna ahi. Haruna, brata mog. Ušdud bihi azri. Osnaži me njime. واشركه في امري i učini drugom u zadatku mome, كي نسبحك كثيرا da bismo te mnogo hvalili ونذكرك كثيرا i da bismo te mnogo spominjali. انك كنت بنا بصيرا Ti u istinu znaš za nas. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa, reče on, ولقد مننا عليك مره اخرى a ukazali smo ti milost svoju još jednom, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى Kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stječe. Ani kuzi kuzifihi fit التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأتي يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i moj i njegov neprijatelj prihvatiti.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 Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te mi prige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao. Ja sam te za sebe izabrao اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Idite ti i brat tvoj sa dokazima mojim i neka sam vam ja uvijek na pameti. اذهبا إلى فرعون إنه طغى Idite faraonu, on se doista osilio. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Ne bojte se, reče on. Ja sam s vama. Ja sve čujem i vidim. فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى Idite k njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga. Pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a nek živi u miru onaj koji pravi put slijedi. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji ne povjeruje i glavu okrene. قال فمن ربكما يا موسى Pa ko je gospodar vaš, o Musa? Upita Faraon. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno. Zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo. قال فما بال القرون الأولى A šta je sa narodima davnašnjim? Upitao on. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى O njima zna sve gospodar moj, u knjizi je. gospodaru mome ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى On je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro i on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Jedite i napasajte stoku svoju. To su dokazi za one koji pameti imaju. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى I mi smo Faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. Kale ađitana li tuhriđana min ardina bi sihrika ja Musa. Zar si došao da nas pomoću vrađbine svoje iz zemlje naše izvedeš? O Musa, upitao je. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى neka ročište bude za praznik reče Musa i nek se narod izjutra sakupi فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى I faraon ode sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى teško vama reče im Musa ne iznosite laži o Allahu, pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى I oni se, tiho šapćući, stadoše o svome poslu između sebe raspravljati. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće vas vrađbinama svojim iz zemlje vaše izvesti i uništiti vjeru vašu prelijepu. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, pa onda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići šta želi. Kalu ja Musa imma an tulqija wa imma an nakuna awala man alqa. O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti? قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى bacite vi reče on i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi zbog vračbine njihove kreću. فاوجس في نفسه خيفه موسى I Musa u sebi osjeti zebnju. قلنا لا تخف انك انت الاعلى Ne boj se, reko smo mi, ti ćeš doista pobijediti. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće ono što su oni napravili jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti.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 On je učitelj vaš. On vas je vračbini naučio i ja ću vam zacijelo u nakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا dunja. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nama došli, tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni. Pa čini što hoćeš, to možeš učiniti samo u životu na ovome svijetu. Inna amanna bi ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى abqa. Mi vjerujemo u gospodara našeg, da bi nam grijehe naše oprostio i vračbine na koje si nas ti primorao Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Onoga koji pred gospodara svoga kao nevjernik izađe, čeka džehennem, u njemu neće ni umrijeti, ni živjeti. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى A one koji pred njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ I mi objavi smo Musavu, noću izvedi robove moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم a faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى Faraon je narod svoju zabludu doveo, a nije na pravi put izveo. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى O sinovi Israilovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili i na desnu stranu Tura vas doveli i manu i prepelice vam slali. Kulu min tajibati ma razakunakum wa la tatgav fihi fajahilla alaikum vadabi. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Jedite ukusna jela kojima vas obskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srđba moja. Ako ga snađe srđba moja, nastradao je. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravome putu istraje. وما أعجلك عن قومك يا موسى A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Evo, ide za mnom, odgovori on, a požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli, reče on. Njega je zaveo Samirija, فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي I Musa se narodu svome vrati, srditi žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo ili hoćete da vas stigne srčba gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali. Kalu أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje, odgovoriše. Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili, a to isto uradio i Samirija, فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče i oni su onda rekli ovo je vaš Bog i Musaov Bog on ga je zaboravio. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im nikakvu korist pribaviti? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي А нима još prije govorio O narode moj, vi ste njime samo iskušenje dovedeni, gospodar vaš je milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا O Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zalutali? ألا تتبعني أفعصيت أمري Da za mnom nisi pošao, zašto nisi naređenje moje poslušao? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš, razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Kale ma hatubuka ja samiri. A šta si to ti htio, o Samirija? Upita Musa. Kale basurtu bima lam jabsuru bihi قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli, odgovori on.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 Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru u prah rasuti. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما Vaš Bog je Allah. Drugog Boga osim njega nema. On sve zna. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا I tako eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali i objavljujemo ti od sebe Kur'an. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا Ko za njega ne bude mario, na sudnjem danu će doista teško breme ponijeti. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na sudnjem danu biti. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً Na dan kada će se u rog puhnuti, toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا I jedan drugom će tiho govoriti, niste ostali više od deset dana. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti, kad najrazboriti između njih rekne, ostali ste samo dan jedan. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا A pitaju te o planinama, pa ti reci, gospodar moj će ih u prah pretvoriti i razasuti. فيذرها قاعا صفصفا a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Ni u dubina, ni uz visina na zemlji nećeš vidjeti. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Toga dana će se oni glasniku odazvati, morat će ga slijediti i pred milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا Toga dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome milostivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Ljudi će se živom i vječnom pokoriti. Onaj koji mu je druge ravnim smatrao, svaku nadu će izgubiti. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما A onaj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا Eto مي قران نا na arapskom jeziku objavljujemo. i u njemu opomene ponavljamo, da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, i ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi i reci Gospodaru moj, ti znanje moje proširi. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ادمو smo odmah u početku naredili, ali on je zaboravio i nije odlučan bio. وَإِذْ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى A kad smo melekima rekli, seđdu učinite Ademu, svi su seđdu učinili, samo Iblis nije htio. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى O Ademe, rekli smo, ova je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi. zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz dženneta, pa da se onda mučiš. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni go biti, وانك لا تظما فيها ولا تضحى u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى Ali šeitan mu poče bajati i govoriti, O Ademe, Hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće dženecko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao, iz puta je skrenuo.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 Od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju, neće zalutati i neće nesretan biti. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živiti. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Gospodaru moj, reći će, zašto si me slijepa oživio, kada sam vid imao? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Evo zašto, reći će on. dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى i tako ćemo mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze gospodara svoga ne vjeruju, a patnja na onome svijetu bit će u istinu bolnija i vječna. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إن في ذلك لآيات لأولي النهي Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode, to su zaista dokazi za ljude pametne. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى i da nije ranije izrečene riječi gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Zato trpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći gospodara svoga prije izlaska sunca i prije zalaska njegova i obavlja je u noćnim satima i na krajevima dana da bi bio zadovoljan. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتح لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta, koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada gospodara tvoga je bolja i vječna. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti, a samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, čeka lijep svršetak. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى Mnogobošci govore, zašto nam ne doneseš kakvo čudo od gospodara svoga? A zar im ne dolazi objašnjenje onome što ima u davnašnjim listovima. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى إذا da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli – gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali. Kul kullum mutarabbisum fatarabbasu فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Reci, svi mi čekamo, pa čekajte i vi. a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na pravome putu.